Good morning everybody. Takže dobré ráno vám prajem všetkým. It's been some time I've been in Slovakia. It's always good to be here though. Takže je to už nejaký čas, čo som nebol na Slovensku, ale je dobré vrátiť sa späť. It's always good catching train and seeing all the mountains. A vidíte hory z, z vlaku, keď som teraz cestoval. Where I live it's very flat. A dokonca, keď aj máme, máme nížiny na okolo, hlavne okolo Bratislavy. I haven't traveled all year. This is my first trip out for this year. This to Slovakia, yeah? yeah? Uh, je to prvý, uh, ja treba dať tišie troška. Je to prvý, <clears throat> prvý krát, uh, ešte troška tišie. Je to prvý krát, keď som na Slovensku tento rok. <laughs> Pýta sa, na čo je táto pomôcka. <laughs> hey. Hej, dobre, aby nie. <laughs> OK, for case, yeah. Who knows that In life, things just happen. Kto vie, že v živote sa veci tak stanú? If you have lived a life where you've had no trauma or difficulties, ak by sme nemali žiadne trauma alebo ťažkosti v našom živote, you're probably not living on the earth. Um, pravdepodobne by sme nežili na tejto zemi. Before I was a children's pastor, I was actually a mechanic. Predtým, ako som bol uh, detským pastorom, tak som bol mechanik, automechanikom. And every day I would go to work. A každý deň som prichádzal do práce. I would create a disaster. A ja som uh, stvoril, nie? <laughs> každý deň sa mi niečo podarilo vy, vyparatiť. I have tipped cars off hoists. You know, you lift the cars up on the... A to, uh, tie zdvíhaky, čo sú uh, v podstate na auta. I've tipped them over onto tak, their roof. sa mi podarilo nejakým spôsobom prevrátiť to auto z toho zdvíhaka I've set dole. Them on fire a, a dokonca som spôsobil to, že bol oheň. ale tak ne, nevadí, ale bolo to Volvo, <laughs> ktoré, ktoré začalo tam horieť. It's quite amazing when you uh, when you set a car on fire and you try and put it out. A je to troška také uh, zvláštne, keď začne auto horieť a chcete, chcete s tým niečo robiť. When, when, you're working on a car, the golden rule is you must disconnect the battery before you start work on the car. A my eh, predtým, ako uh, chceme pracovať v aute, musíme odpojiť batériu pre, z bezpečnostných dôvodov. But I thought, no, I'm in a hurry. A, ja hovorím, netreba, netreba, <laughs> na čo baterku odpájať. <laughs> And I'm working on the fuel system on this car. A ja som uh, pracoval na ba, palivovom, hej, fuel, palivovom systéme v tomto aute. And somehow nejakým spôsobom I created a spark. ja som zapričinil uh, nejakú iskru, ktorá tam z, z, vznietla. And when you got petrol everywhere and you have a spark, it's generally not a good combination. No a, a my to poznáme z domu u nás z minulého roka, čiže uh, nie je to veľmi dobrá kombinácia, keď máte vyliatý benzín a je tam iskra. And the fire just went woof. A viete, keď tam prišla iskra do toho benzínu, tak pff, to and vybuchlo. I was, and I was doing this. A, a, a, ja, som sa, a ja som sa snažil tento oheň asi takto. Like, like I was at a birthday party. <laughs> Ako keby bola nejaká oslava narodinová tam. wasn't until my boss got the fire extinguisher and put it out. No a potom prišiel môj šéf a to, ten oheň uhasil. When you go through life, stuff just happens. Keď ideme našim životom, tak veci sa niekedy stanú skrátka. You know, sometimes in our Christian faith, we are taught that bad things are good. A niekedy v našom kresťanskom živote si myslíme, že zlé veci sú dobré. Oh, praise God, brother, you've got cancer. That's great. Oh, hallelujah. Oh, <laughs> oh, hallelujah, bratu, tak máš rakovinu. Hallelujah. What a blessing that you're in financial difficulty. Aké, aké požehnanie je, keď uh, uh, máš veľké ťažkosti finančné. Or there is true faith is having a stress-free life alebo je tam skutočná pravdivá viera, ktorá neprináša stres do nášho života. True faith is having material prosperity. Skutočná viera, ktorá prináša čo? Materiálnu prosperitu. Perfect sailing. Uh, perfektný, perfektný pokoj. If you don't have an income of a pop star, then you're not successful. You don't have faith. Čiže na jednej strane hovoríme o tom, že uh, ťažkosti, ktoré berieme ako... Uh, ale aby ste to rozrozumeli, lebo ťažkosti sú, všetko je dobre tomu, kto pôsobí na dobre, ale tá druhá stránka je, keď nemáš vysoký príjem ako nejaký človek veľký, bohatý, tak čo? Teraz je zle, zle s tebou? The Bible doesn't teach that we will have a stress free life. Biblia nás neučí o tom, že my nebudeme nikdy čeliť stresujúcim výzvam a ťažkostiam v našom živote. King David in the Old Testament in Psalm 23 says, Žalm 23 hovorí o tom, kráľ Dávid. Even though I walk through the valley of the shadow of death, a, toto je proroctvo, hej, že, vieš, e, keby som kráčal hoci temným údolím, I fear no evil. Nebojím sa zlého. For you are with me. Lebo ty si so mnou. And your rod and your staff, they comfort me. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. There was a fellow in the Old Testament, his name is very hard to pronounce and I'll, I'll probably, my tongue will get twisted. His name is Mephibosheth. Vierka, ty vieš, kto je tento človek z Biblie. Mephibosheth. Mephibosheth. je jeden, jeden človek z Biblie, zo starého zákona. Mephibosheth. Mephibosheth. It's a good Jewish name. No, je to dobré židovské meno, hej? But he starts life with an incredible setback. Ale on uh, začal život v, s, s veľkými ťažkosťami. It says that he, he is lame in his feet. He cannot walk. He's a paraplegic. He's crippled. Hey, Biblia hovorí, keď si pamätáte ten príbeh, on, on bol mužom, ktorý nemohol, on bol paralizovaný, nemohol chodiť. Bible says that when he was young, about five years old, the maid dropped him and caused damage in his feet. A Biblia hovorí o tom, že keď mal 5 rokov, tak utekali pred niekým a ten, kto ho zobral na svoje e, ruky, tak spadol mu a odtedy vlastne nemohol chodiť. Not only was he lame, but he also was orphaned. A, a nielen to, že nemohol uh, uh, chodiť, alebo, ale bol aj a zobrali aj rodičia. He was the son of Jonathan and the grandson of King Saul. On bol synom Jonatánovým a, a bol, jeho starým otcom bol Saul. He was royalty. A bol človekom, ktorý nemal nejakú hodnotu. But he was living in a place of destruction called Lodabar. A žil na mieste, ktoré bolo veľmi, veľmi zlé a volalo sa to miesto Lodebar. Uh, Lodebar. Now Lodabar was a place of no pasture. It was arid, desolate. Uh, to miesto uh, bolo izolované, bolo hrozné to miesto pre život. It sounds like a place where there is no future. A bolo to miesto, ako keby sa zdalo, že to miesto neprináša žiadnu budúcnosť. So for most of his life he is crippled He's living in Lodabar with no hope a, and no future. A, čiže je to človek, ktorý nemôže chodiť, je paralizovaný, žije na mieste, ktoré je úplne hrozné miesto, a, s žiadnou budúcnosťou, žiadnou perspektívou pre budúcnosť. Instead of being the king, he is licking the dust in Lodabar. A, Pardon? Instead of being king, he finds himself licking the dust. A, čiže namiesto, namiesto uh, bytia kráľom, on zistil alebo našiel seba ako nemožného človeka v prachu z, človeka, ktorý nič nedokáže. Maybe when he was a child, he'd look around at other children. A možno, že keď bol dieťatom, tak sa obzeral dookola a videl ďalších svojich rovesníkov. Jumping, skipping, playing, running, having fun, doing what they want. Videl ďalších rovesníkov, videl, videl decka v svojom veku, ktoré skáču, ktoré sa tešia, ktoré majú radosť. And maybe he said, why can't I do that? A možno, že si kládol otázku, prečo ja som paralizovaný, prečo mne sa toto stalo? Maybe he saw mothers picking up their children and cuddling them and said, Why can't I have that? A možno, že videl, ako matky berú svoje deti a sa tešia, že sú zdravé a myslel mu prebol, prečo mne sa toto stalo, prečo ja nemôžem byť zdravý. Maybe he was thinking about his situation, why me? A možno, že si kladol otázku v tej situácii, prečo ja? What did I do to deserve this? A prečo som spravil ja, že, si, že som si toto zaslúžil, aby sa mi to stalo? What did I do to get here? Čo som ja spravil, že som sa dostal do tejto mizernej situácie? There was a day he was dropped and his life changed forever. Ale bol tam deň, kedy jeho život prišiel k zmene. I'm in Lodobar. A v Lodobare. This is unfair. This doesn't make sense a nedávalo to nejaký zmysel. You know, sometimes in life our circumstances don't always make sense. Viete, a niekedy v našom živote máme okolnosti a situácie, ktoré nám nedávajú zmysel. Prečo sa toto stalo? My nerozumieme tomu. Nedáva mi to zmysel. If we get our circumstances and the difficulties we are going through and we isolate keď my, keď, my, izolujeme, keď, keby sme tak rozmýšľali, že izolujeme tieto problémy, ktoré máme, separujeme ich od seba. budeme, budeme vidieť len stále tie problémy a ťažkosti a, a, a veci, ktoré sa nedajú zmeniť. We will never understand it. Nikdy, nikdy, nikdy nebudeme rozumieť tomu poriadne. Keď sa zameráme stále len na problémy a na, na to, že sa to nedá. Romans 8:28 says. A v Rímanom 8:28 je napísané. It says all things work together for good. A Biblia hovorí, že všetko pôsobí na dobré. All things work together for good. Všetko pôsobí na dobré. For those who love God. Ale pre tých, ktorí milujú Boha. Nie pre každého, nie pre každého, pre tých, ktorí milujú Boha in and of itself your situation may not look good. It may not be good. A dokonca aj keď tvoja situácia, okolnosti nevyzerajú pekne. But I've got good news for you today. Ale mám dobrú správu pre teba dnešné ráno. Dokonca keď prechádzaš cez to najtemnejší bod v svojom živote teraz. Valleys are always connected to a mountain a chcem ti povedať to jedno, že údolia, keď, ty, keď prechádzaš tým najtemnejším údolím v svojom živote, chcem ti povedať, že údolie stále má, uh, connect, uh, stále má uh, prepojenie k, k, k hore, k, k tým vrchom. Stále je to prepojené. Your valley is connected. Tvoja, uh, tvoje údolie je napojené na vrch. Your valley is connected to a mountain. Tvoj, uh, tvoje údolie je stále napojené na ten najvyšší vrch tohto pohoria. There may have been a day in life when your life was dropped. A možno, že bude deň v, v tvojom živote, kedy e, v tvojom živote všetko padne. Where your circumstances and your situation changed. A keď tvoje okolnosti, situácie sa rapidne zmenia. And you can't make sense of it right now a zmenia sa k tomu zlému a ty, uh, ty nerozumieš, nedáva mi to zmysel, prečo sa toto všetko mne stalo. Why is this I don't Prečo sa toto mne stalo? Ja nerozumiem tomu Bože. Maybe it's a health challenge. Možno, že je to zdravotná výzva v tvojom živote. Why? A pýta sa, prečo ja? Maybe you're like right now. Možno, že sú to tvoje pocity, ako Mephibosheth mal, prečo ja to nemôžem maybe, zažívať v svojom maybe živote. Your has out on you. A možno, že je to tvoj druh alebo tvoja manželka, ktorá ťa opustí, alebo part, ktorý ťa opustil. Možno, že je to stres v tvojej rodine alebo v tvojich uh, vzťahoch. Maybe the church has hurt you. Možno, že nie, možno niekto v zbore ťa zranil. Maybe you feel dropped by God. Možno, že si uh, na dne a, a vyčítaš to Bohu. Maybe you feel your relationship with Jesus has gone a bit lame or a bit crippled. A možno, že máš pocit, že tvoj vzťah s Ježišom Kristom je úplne na dne, je úplne rozbitý. Why, why, why I don't understand this valley that I'm in. I don't understand the season. Prečo, prečo a prečo? Prečo, Bože, ja nerozumiem tomu, prečo prechádzam cez tieto ťažkosti a cez toto obdobie v mojom živote? Well, the truth is today, Ale pravda dnešný deň je, God is taking you through the valley of the shadow Amen. of death. Amen. Pravda je, Boh ťa prevádza cez to najtemnejšie údolie v tvojom živote. He is bringing you through the valley to take you to the mountain. On ťa prevádza cez toto údolie, aby ťa dostal hore na kopec. God is forging your character, who you are on the inside. Boh uh, premenia tvoj charakter cez toto najtemnejšie údolie, ktorým prechádzaš. The wisdom of God says this. A Božia múdrosť hovorí toto. That you will come through this situation. Keď ty prechádzaš tiež cez tieto ťažké situácie, you will walk through the valley. ty prechádzaš cez údolie and you will be stronger. A keď ty prejdeš cez toto údolie a pôjdeš s Bohom, ty budeš silnejší. You will come out forged through the flames and prepared for the next blessing that God has on your life. Ak prechádzaš cez ten oheň, spaľujúci, prečistujúci oheň, pripravuješ sa na veci, alebo Boh ťa pripravuje na veci, ktoré má pre teba po tomto ohni. That's why. Toto je prečo. Psalm 23, 4. Žám 23, 4 hovorí, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Dokonca, keď budem kráčať temným údolím, nebojím sa zlého. Your rod and your staff, they comfort me. Lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. When we think of a staff, keď my rozmýšľame o palici, we usually think of discipline. E, zvyčajne rozmýšľame e, alebo rozumieme tomu, že je to disciplína. That's because we're good Europeans. Pretože my sme dobrí Európania. My mom's Italian, so I know what the rod's about. Takže ja viem, o čom to je, lebo moja mamka je Talianka. But when we're referring to the rod here, ale keď, tu sa pozrie, rod, ale keď sa pozrieme na pastierskú palicu, tuto, it says, thy stuff, they comfort me. That word comfort. Uh, toto má súvisť s tým, že ma to potešuje. It's a Latin word. Je to latinské slovo. It's made up of two words. A a urobené z dvoch slov. Feels like a thing made up of two words doing charades. It says it means to come with strength. A, a te, e, je to z latinského slova a má to dve slova a znamená to uh, prísť uh, so silou. So comfort means to come with strength. Čiže potešiť znamená prísť so silou. So your rod and your staff come with strength in the valley. Čiže tvoj prúd a tvoja palica prichádzajú so silou, aby mi pomohla prejsť cez toto údolie. So that it lifts me. To znamená, že ma to pozdvihne. It's not there to belt you, it's not there to punish you, it's there to lift you through the valley. význam tohto je nie je, že tá palica je ťa zbije a ubije a ťa zničí, ale preto, aby ti dala silu, aby ťa pozdvihla, aby si mohli ísť ďalej cez toto údolie. It's not to walk to, it's to walk through. To nie je uh, kráčať k, ale kráčať cez. God will turn the things that happen to you to work so that it happens for you. One more. God will turn the things that Čiže happen boh, to you boh otáča veci, ktoré sa stanú k tebe to work so it happens for you. A, a veci otáča tak, aby tie veci pracovali pre teba. Sometimes a setback in life niekedy uh, sme usadenili v svojom živote. Is the admission price for something great. A, a rozumeli ste tomu. Hej, povedz ešte raz. Že v takej ťažkej situácii e, Boh to vypôsobí z toho, že sa dostaneme ďalej. Vďaka tej ťažkej situácii. Počuli čo som povedal. Dobre. A setback is a divine setup ťažká, setback, ťažká situácia je, je výzvou pre nás. It's the admission price for the next chapter of your life and the good things that God has. Je to ďalšia výzva pre nás, pre veci, ktoré sú pripravené uh, uh, pre ďalšie obdobie do nášho života. God wants to turn the page on your situation and your circumstance. A Boh chce otočiť uh, bolest v tých situáciách na, na výzvu, na pozbudenie, na, na to, aby sme išli ďalej. God's blessing is for you, not against you. Božie požehnanie je pre teba, nie je proti tebe. You see, it's like making a cake. A je to ako keby sme piekli koláč. And you'll notice that I've not been on the cakes for some time now. Všimli ste si eh, moju teraz figuru, akú mám? I've lost 10 kilos. No, strátil 10 kilo. Yeah, I'm pretty proud of myself. A, dobre, takže taký hrdý. Zajtra ideme behať. It's been the hardest thing I've ever done in my life. Tomorrow we are going to run. Yes, yeah, absolutely. takže yep. mi hovorí, že zajtra ideme behať. I got a goal, I need to lose another 5 kilos. No, ešte chce aspoň 5 kg zhodiť. So, you know, making a cake, it's about flour. You Slovaks are very good at making cake. A, I still dream of them every night. Hey, ja, ja viem, že Slováci sú veľmi dobrí v pečení koláčov. It's still a passion of my life. A je to, uh, <laughs> je to vášeň pre môj život. Stále o tom snívam, o tom pečení koláčov. Flour, eggs. A, múka, vajíčka. Sugar. A cukor. What else? Chocolate sometimes. Čo, e, čo ešte? Čokoláda niekedy. You probably know the ingredients. Poppy seeds. A popy, áno, to je mak. And all these ingredients make up a cake. A všetky, e, všetky tieto uh, veci spoločne, keď dáme v tom správnom poradí a v tom správnom množstve, robia koláč. Keď I don't know about Slovak kids, but when we were little, if a cake was made, my children do this, they want to lick the spoon and the bowl. Je. Ja neviem ako vy, ale my keď sme boli deti, alebo moje deti to robia, že oni lížu uh, plnku uh, s koláčov, vyberú plnku a vyjedajú plnku. You know, a my to nerob, nerob. my children fight over the spoon and the bowl and they lick it clean. Moje deti sa bijú o to, hej, aby kto to zoberie a začne vyjedať tú plnku skôr. Even though it still tastes okay, aj keď to chutí, uh, je to v poriadku, but it's not the same until it goes into the flame a nie je to ešte stále to, ako keď ten koláč sa neupečie. Darmo budeme skúšať tú plnku predtým, ale ono je to vtedy, keď sa to upečie. ten koláč, tá plnka musí z dnu do tej, do tej pece alebo do toho sporáka. And when it comes out, a keď vyjde von, oh baby, oh baby. <laughs> Oh, it is better. Je to lepšie. It is a delight. oh, je to super. It is beautiful. Je to nádherné. It is a thing of desire. A Come je on. to, je to obrovská túžba. It was what it's created for. A je to preto, pre, prečo to bolo stvorené, prečo to máme. You might have all the ingredients of a Christian. A môžeš mať všetky tieto um, zlúčeniny, keď to preložím, hej, alebo všetky tieto But until you go through the fire, a v svojom kresťanskom živote, ale pokiaľ neprejdeš cez oheň v svojom živote, you go through the valley, pokiaľ ty neprídeš skrze, uh, uh, cez uh, to údolie ťažké v svojom živote, God is forging you. A boh ťa uh, prepaluje. He's all those things together. Boh pri, pripravuje a berie všetky veci spolu. You know what? There is no such thing as a destiny without problems nie je nič horšie ako predurčenie bez, myslím si, že je predurčenie bez nejakých problémov. If you look at the life of Jesus, ak sa pozriete na život Ježiša, look at what he had to endure. A pozrite sa na to, cez čo prechádzal. You know, the Bible says he'll give us beauty for ashes. A Biblia hovorí, že nám, uh, Boh nám dal krásu pre prach. He can't give us beauty for ashes unless we've been burnt dal nám krásu pre prach, ale pokiaľ my nebudeme spálení, aby, aby ste teraz tomu dobre rozumeli, nie, fyzicky nie, že pôjdeme do ohňa. The way God makes you and me beautiful Uh, keď Boh teba mňa chce stvoriť nádherných, the way increases our capacity. keď Boh chce uh, pozdvihnúť našu kapacitu and the way he brings spiritual growth and Christ likenesses is through ak Boh chce uh, priniesť viac duchovného rastu, viac duchovnej premeny do nášho života, je to jedine, jedine cez oheň. Keď and, prídeš cez oheň, ty a ja. And today God is preparing you for his next blessing. A dnes Boh ťa pripravuje na ďalšie požehnanie, ktoré má pre teba. But he works in us before he works through us. Ale on pracuje najprv v nás, aby mohol pracovať skrze nás. Diamonds are precious. A Eh, čas je, je teraz stresujúci. Some women have them on their fingers. Či, dobre, super. Diamanty sú nádherné. Aj... Where's the stick? Stick, <laughs> nie, nie, nie, to netreba teraz. <laughs> Diamonds are precious. Čiže diamanty, vidíte to, ako som to preložil krásne. Diamanty sú, diamanty sú nádherné, hej. But the difference between a lump of coal and a diamond is merely pressure ale rozdiel medzi uh, diamantom a, a, eh, a uhlím je v, v, tlak, eh, v tlaku. V tlaku. Ten diamant sa robí pod tlakom. I'm not sure if you know what a palm tree is being in Slovakia surrounded by land and there's no beach. A neviem, či uh, máme na Slovensku uh, stromy, ktoré sú, uh, alebo palmy, hej, nemáme palmy. In Australia, in Australia we're surrounded by beaches that are miles and miles long. Uh, v Austrálii máme palmy uh, na pobrežiach uh, popri oceánu. Hundreds of kilometers of just sand and surf. Stovky a stovky kilometrov uh, sú palmy a piesočnaté pláže. Well, if you know the palm trees, you might have seen them on TV. Hey. <laughs> Môžeme vidieť palmy na obrazovke v televízii. Well, it's amazing how God made the palm tree. A je to úžasné, ako vidíte tam palmy. See, we, palm there. Uh, oh yeah, <laughs> right over there. there you go. There's the beach <laughs> right here in Slovakia. Beautiful. <laughs> Čiže áno, tuto máme palmy a nádherné. Čiže, alebo v televízii môže vidieť. God designed a palm tree that it doesn't break, it bends. It actually bends. Uh, boh stvoril uh, palmy, uh, nezlomia sa, ale sa zohnú. Because When a hurricane comes, keď prichádza hurikán, the palm tree can nearly touch the ground. A je to tak s tými palmami, že skôr ohnú sa tak, že sa dotýkajú zeme. For several hours it can withstand this massive wind that comes to uproot it, destroy it, break it. A e, môžeme vidieť, že hodiny, keď ten vietor fúka silný, tak oni úplne sú zohnuté až, až zemi. Skoro ako keby boli zničené úplne. It just bends. Sú, sú zohnuté. And they say that when it springs back again after a, the wind has stopped, a keď, keď vietor alebo ten hurikán prestane a tá palma sa vráti späť do pôvodnej polohy, it actually strengthens the roots of the palm tree. Stane sa to, že tie ko- korene palmy sú oveľa silnejšie, sú mocnejšie po tom hurikáne. And allows it to draw more nutrients out of the soil. A dovolí to, aby tá, tá vyživa, aby ťahali viac tú výživu z hĺbších častí zeme. And it actually has They've proven that palm trees that go through severe storms actually live longer than ones that don't. A palmy, ktoré prechádzajú práve cez takéto hurikány, žijú oveľa dlhšie ako tie, ktoré neprechádzajú cez tie hurikány. Maybe that's why in Psalm 92 it says the righteous will flourish like a palm tree. A to je to, čo je napísané v eh, Žalme 92, 12 až 15, tam je napísané, že spravodliví budú rozkvetať ako palmy. Understand this, no valley stands by itself. A rozumieme tomu, že a, a, nie, nie je údolie, ktoré zostane samo o sebe. Your valley is connected. Tvoje údolie je stále v kontakte. It's connected to a mountain. Je v kontakte s vrchom, s tým we, najvyšším vrchom tohto údolia. We all go through valleys. Stuff happens. We're up, we're down. My všetci budeme prechádzať cez údolie. Raz je to ťažšie, raz sme dole, raz hore even though you don't understand it, even though you don't see it, God is still in control of your destiny and your future. Dokonca keď nebudeme tomu rozumieť, aj keď nevieme prečo sa to stalo, Boh má veci stále pod kontrolou a on vie čo bude ďalej. God has a purpose in your valley, in a, your dark time. A Boh má stále pre teba zámer aj v tom najtemnejšom čase v tvojom živote. He is not working on your circumstance, but he is working on you. On nepracuje uh, na tých uh, okolnostiach, okolnostiach, ale on pracuje na, na tebe skrze tieto okolnosti. Because he's forging our character. He's developing your character. Preto, prečo? Pretože jeho cieľom je, aby tvoj charakter bol budovaný a zrelý. That is Christ-like. A aby si bol podobný ako Ježiš. That means to be more like Christ. To znamená, aby si bol viac podobný Ježišovi. which enables us to carry the next blessing that He has for our lives. Znamená to, aby sme boli schopní pri, uh, zobrať to väčšie požehnanie, ktoré Boh má pripravené po tejto skúške. 2 Samuel chapter 9, verses 3 to 2. Samuelova 9, 3 až 8. Can you read that, Aha. Uh, na to kráľ povedal, nie to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Bože. Na to Cíba odpovedal kráľovi, je ešte jeden Jonatánov syn, chromy na nohy. Kráľ sa opýtal, kdeže je? Cíba odpovedal kráľovi, je v dome Amielovho syna Máchira v Lodebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal po ňa, dal ho priviesť z domu Amielovho syna Máchira. Stratil som a z Lodobaru. Úmerne môjmu veku už teraz. Keď Mefibošec, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Davida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal Mefibošet. A ten odpovedal, hľa, tvoj sluha. Dávid mu povedal, neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosedenstvo pre tvojho otca Jonatána a vráti ti celé pole tvojho otca Saula. A budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa, on sa mu vtedy poklonil a povedal, ktože je tvoj služobník, že si vzliadol na mŕtvého psa, ako som ja? David asked Ziba, is there anyone in the house of Jonathan, mhm. Jonathan to whom I can show the kindness of God? Áno, David, David sa pýtal, či je ešte niekto z domu Jonatánovho, aby som mu mohol preukázať milosrdenstvo. What is about to take place here is not the kindness of David. A to, toto tu môžeme vidieť, tú Davidovú uh, štedrosť, alebo jeho zaopatrenie pre, pre, Jonat, uh, pre dom, ktorý bol Jonatanov. What we're about to see is the kindness of God. A to, čo môžeme vidieť v Davidom živote je, uh, uh, kindness je láska, lásku Božiu. God is about to show what he is like. A David, Boh skrze Davida mohol ukázať, aký je on. The kindness of God to the son of Jonathan who is lame in his feet. A mohol ukázať lásku skrze Davida k uh, Jonatánovmu synovi, ktorý bol chromý. It's strange because Ziba, they don't call um, Mephibosheth by his name. They say the guy in Lodabar, he has a son in Lodabar. Doesn't he have a name? a David sa pýtal, je tam syn z toho mesta Lodebare a má nejaké meno? But they defined him by his disability, by what he couldn't do. A oni ho našli na základe toho, že nebol schopný chodiť. Nie na základe mena, ale z toho, že nebol schopný chodiť. He had a label on his life. He had a tag on his life. A on mal označenie na svojom, na, na svojom živote, že nebol schopný chodiť. And that handicap, that setback begins to define his life. A tento handicap, ktorý mal v svojom živote, definoval jeho. Men begin to say, that's all you are. Možno oni povedali, to je on, skrze to, čo sa mu stalo, to je you on. You are your past. Uh, you are your past. Uh, ty si tvoja minulosť. You are your failings. Uh, ty si tvoje uh, pocity. You are your setbacks. Uh, ty si uh, tvoje z ťažkosti. That's how I see you and that's how you should view, view yourself. Takto ja ťa vidím cez tieto veci. To, kto si ty? You don't have a name anymore. Ty nemáš viac meno. Your identity is wrapped up in your biggest mistake. A tvoja identita je zadefinovaná v tvojej najväčšej chybe. That's what men will do to you. A toto je, to, prečo sa takto volal tento But look at the kindness of God. Ale pozrime sa na dobrotu, We need to look milosrdenstvo Bože, what God does. čo Boh spravil. The king says, Ziba, je, kráľ povedal, Ziba, where is he? kde je on? In Lodobar. Uh, in uh, Lodobare. And David brought him out of Lodobar. A David ho zobral z toho Lodobaru. Showing the kindness of God. Ukázal mu milosť Božiu, alebo milosrdenstvo Bože. David said, Because of your, he says to, to Mephibosheth, I did this because of your father. A David povedal Mephibosheth, ja toto robím kvôli tvojmu otcovi. And, and, and Mephibosheth's reply is, Look at me, a dead dog. Why bless me? I, I see myself as nothing. Can't you see I'm lame? A Mephibosheth hovoril, prečo mne, David, toto robíš? Ja seba vidím ako mŕtvého psa. Can't you see? Nemôžeš ty to vidieť, že som taký ako mŕtvý pes? And when we go through difficulty and when we go through hardship, a keď my prechádzame cez ťažkosti v svojom živote, and we let those setbacks define who you are, a keď dovolíme, and how you think, a, a dovolíme týmto ťažkostiam, aby oni rozmýšľali za nás, kto my sme, it will start to dictate how you live your life. A oni začnú, a k tomu začneme veriť a toto začneme takto rozmýšľať, oni Don't začnú you know diktovať to, ako my máme žiť. Don't you know who I am? I'm I'm Mephibosheth, I'm lame. I live in ty, Lodobar. Ty, ty nevieš, to som ja, ja som Mephibosheth. ja žijem v Lodobare, ja som, ja som ochrnutý. I'm a loser. Ja som stratený človek. I should be a king. Ja by som mal byť kráľom. But I'm biting the dust. Ale ja som úplne ako ten, ten uh, prach, ako ten pes. Those things that have hurt you deeply a veci, ktoré ťa hlboko zránia. Those trials that you've walked through. A tie ťažkosti, cez ktoré prechádzaš. That seem to destroy you. A ktoré ťa chcú zničiť. Are they still defining who you are? A stále definujú to, kto si ty. Because the blessing of God. Pretože Božie požehnanie There is a mountain that God wants to take you up. je na tej hore, ktorú ti Boh chce dať. Even though dokonca his condition didn't change. Dokonca pre tých, ktorých podmienky sa nemenia, was still lame. He was still a crippled. on bol stále ochrnutý, aj keď bol u Davida. But his position changed dramatically. Ale jeho pozícia sa dramaticky zmenila. His condition stayed the same, but his position drastically changed. Jeho uh, podmienky sa nezmenili, ale jeho pozícia sa zmenila. In one day David bought Mephibosheth from a a hopeless life into a life of a hope and a future. Jeden deň David zobral, jeden deň David zobral Mefibošeta z beznadejnej situácie, ktorej sa nachádzal, do pozície, kedy sedel pri kráľovskom stole. What the devil has sent to destroy you, God will use to develop you. To, čo uh, diabol chce a zamýšľa, aby ťa zničil, Boh to používa na to, aby ťa budoval. The, Isaiah says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord stands against him. A Biblia hovorí v Izajašovi, v Izajašovi že keď nepriateľ prichádza, aby, nás, aby nás zničil, duch Boží stojí za nás alebo proti týmto zlým veciam. It was, it's to put it to flight. So what has come to overwhelm you to, čo má prichádzať, aby ma zničilo, God will lift you up. Boh to použije, aby ťa zodvihol. The Lord is my shepherd. Boh je môjim pastierom. I shall not want. Ja nebudem zlý. He leads me through. On ma vedie cez. He leads me through. On ma vedie cez. He is our strength. On je moja sila. He is our shield. Uh, on je uh, štít. The Lord is working in me and the Lord is working on me. A Boh pracuje vo mne a Boh pracuje na mne. So that he can do through me. Takže aby mohol pracovať skrze mňa. So he can entrust me with more. Takže aby mi viac mohol dôverovať. The Lord's intent for you, God's intent for you is good a to, čo Boh zamýšľa pre teba, je dobré. Je požehnanie. He didn't come to destroy you. On neprišiel, aby ťa zničil. He didn't come to crush you. On neprišiel, aby ťa, He came to lift you, aby ťa zničil úplne, ale aby ťa pozdvihol. Life, ale aby ti pozdvihol tvoj život. Life, aby ti dal väčší život. Give you hope aby ti dal nádej, to give you a future. aby ti dal budúcnosť. So when the enemy comes in like a flood and seems to choke you and want to destroy you, a, God lifts us up. A takže ak nepriateľ prichádza, aby ťa chytil, aby ťa zničil, Boh prichádza, aby ťa pozdvihol, a vyťahol von z tohto. Has your situation become so tough that it defines how you think and how you live your life. A môže byť situácia tak ťažká pre tvoj život, že uh, možno nevieš východisko z tohto von. Mephibosheth received the kindness of David because of an agreement David and his father Jonathan had made. Mefibošet prijal Božie milosrdenstvo od Davida kvôli tomu, že David mal zmluvu uh, s Jonatánom a Jonatán bol syn, Mefib- uh, bol otec Mefibošeta. Their covenant, their agreement was that they would look after each other. They, they were like brothers, blood brothers. A ten, uh, tá, tá dohoda bola o tom, že oni sa budú starať jeden o druhého, boli ako bratia. So this meant that Jonathan's family would be blessed because of David and David's family would be blessed because of Jonathan. A, takže tá dohoda bola o tom, že Jonatánova fe, uh, uh, rodina bude požená kvôli Dávidovi a Dávidova kvôli Jonatánovi. The Bible says that we live under a new covenant, a new agreement with Jesus Christ. And we receive the benefits of that agreement with God. A my benefit uh, z tejto novej zmluvy, z tejto zmluvy s Bohom. And you live under that agreement with Jesus Christ. A, we are friends of God because of Jesus. A ty žiješ a ja žijem pod touto zmluvou, pretože sme priatelia Ježiša Krista. We share in his blessing, we share in all that heaven has to offer prosper because of the agreement that God made with Jesus. My sa môžeme zdieľať so všetkým tým požehnaním, ktoré máme v Biblii kvôli čomu? Kvôli Ježišovi Kristovi. Sometimes we live like victims and we don't have to. A niekedy žijeme ako obete a nemáme takto žiť. You don't understand what I've been through. A, uh, You don't understand the difficulties that My, e, through. ty nerozumieš ťažkosťam, cez ktoré prechádzaš. You know, I grew up, I, I'm dyslexic, if you don't know what that means. uh ja som vyrastal, ja som dyslektik, ak neviete, čo to je. I'm 100% dyslexic. I'm probably 150% dyslexic. Ja I'm som, really good at it. Ja som uh, nie na 100% dyslektik, ale možno na 150% dyslektik. But it causes you to grow up thinking that you're stupid and dumb and not, not a good person. Hej, ale keby som vyrastal v tom, že by som, uh, myslel, že ja som hlúpy, nerozumný, uh, aby som dovolil týmto podmienkam, aby ovládali môj život. But I live under a new covenant. I live under a new agreement. Ja som tomu nedovolil, pretože ja žijem pod, novým, pod novou zmluvou, pod novým prikrytím. I live under what Jesus says I am and what he ja, wants to do in my life. Ja žijem pod tým, čo Ježiš povedal do môjho života. You see, for, for outside of the palace, vonku o, okolo paláca, Mephibosheth was called lame. Bol Mephibosheth nazvaný lame. Uh, He was called a crippled. A mimo, mimo paláca Mefibošeta nazývali chromí. People saw his incapacity, they saw his fault. A ľudia mimo paláca videli jeho nemožnosť. But in the palace he was treated as a son. Ale v paláci, kde bol spolu s Dávidom, o neho bolo postarané, ako keby bol Dávidov syn. He ate at the king's table with the other sons of David, with Solomon, the wisest man in the earth. A spolu za tým stolom s Dávidom sedel s jeho synmi with Absalom, the most handsome man on the earth. A, no, nechcel by som s Absalom sedieť, ale aj s Absalonom, ktorý bol jeden naj, z najkrajších. He was treated as a son. A on bol, on, o neho bolo postarané ako o syna. And that's what the new covenant does with us. It's a, it's a covenant of grace. A o, e, to znamená, že bol prikrytý novou zmluvou, zmluvou milosti. You see, Mephibosheth, Mephibosheth he looked down on himself. Uh, pozeral uh, na seba nedobre. His worth was shot. His self-esteem was low. Uh, pozeral ako na nemožného, bezhodnotného. His value in his own eyes, he says, I'm a dead dog. A on pozeral na seba ako ten výraz, ten hovorí o tom, že ja som ako mŕtvý pes. My hope is gone, nothing to live for. A moja nádej je preč, ja nemám prečo vlastne žiť. Doesn't know why he's alive. A nevedel, prečo vlastne má ten život. But the grace of God. Ale Božia milosť. But the grace of God. Božia milosť. And the grace of God is available to you today. A Božia milosť je pripravená, je hodnotná pre teba As dnešný deň. David lifted up Mephibosheth, the grace of God today lifts us up. A tak ako Mefibošet uh, zažil tú Božiu milosť, ktorá ho pozdvihla, tá istá Božia milosť je dnešný deň pre teba, aby ťa do, zodvihla. Aby nás zodvihla hore. Where there has been no hope, he gives hope. Tam, kde nie je nádej, Boh dáva nádej. When there seems no way through, he creates a way through. A keď nevieme ako ísť ďalej, Boh stvorí veci, aby sme vedeli. When we just don't know, God does. A keď my nevieme ako ísť ďalej, Boh to vie. There's two things, and I'm closing with this. A s, s dvoma vecami chcem uzavrieť túto kázeň. There's two things S dvoma vecami. that release, I believe, the grace of God over our lives. Ja verím, že uvoľní to Božiu milosť nad našimi životmi. And the first one is this A prvá vec je táto. we need to forgive. My potrebujeme odpustiť. There was a day that Mephibosheth was dropped. A bol deň, kedy Mephibosheth bol dole. That nurse dropped Mephibosheth. A tá služka, tam bol deň, kedy on bol, spadol a tá služka ho uh, pri tom uteku uh, jej vypadol a ochrnul. And caused him to live a life of misery for many years. A toto zapričinilo, že jeho život bol mizerio pre mnohé roky. He needed to forgive. A on potreboval odpustiť tej služke, keď utekali. We need to forgive those, My potrebujeme odpustiť tým, that have caused us trouble, ktorí nám zapričinili problémy. That have wounded our spirit, ktorí uh, zviazali nás v duchu. that may have done some awful things to us. A ľudia, ktorí spravili hnusné veci do nášho života. You know, Hebrews chapter 12 says, Don't let a root of bitterness get into your spirit. A v- Ži- v Židom je napísané, aby sme nedovolili, aby koreň horkosti Because zakorenil v našom srdci. When we don't forgive, it's like It's like tying up your feet. It's like tying up your hands. A keď my neodpustíme, je to tak, ako keby sme mali zviazané naše nohy, it'll zviazané make, naše ruky. It'll make you sick. A dokonca nás to urobí chorý. It'll make you angry. A urobí nás to nahnevaný. It'll make you upset. It'll, it'll, it'll do things to you. A urobí nás to znechutenými. But when the grace of God comes, ale keď Božia milosť príde, When the grace of God comes, when keď, we learn to forgive. Keď Božia milosť príde, keď sa učíme odpustiť. I'm not saying forgiveness is easy. A ja nehovorím o tom, že odpustenie je ľahká vec. Forgiveness is very difficult odpustenie je niekedy veľmi ťažké. Ale ak my neprídeme k tomuto bodu, že my odpustíme tým, ktorí uh, uh, ničia alebo ubližili nášmu životu, we will never see our for what they are. a nikdy nebudeme mať otvorené oči, aby sme zbadali They tie okolnosti okolo you nás, ktoré nás chceli zničiť your life. a ktorých chceli chytiť na život. I will not let the people of the past destroy what God has for me because I'm holding on to bitterness and unforgiveness. A nechcem dovoliť, aby ľudia z minulosti uh, ovládali môj život teraz, pretože I need to let it go. som odpustil. You know, chcem, we, we cannot receive anything from God if we come to Him like this. My nemôžeme prijať od Boha nič, keď prídeme zviazaní. Ako Without takto. fist clench, God, why? A, a kričíme, Bože, prečo? We have to do this. My potrebujeme mať takto otvorené We dlane. need to let it go. My potrebujeme dovoliť, aby to We išlo have preč. hands that are open to receive His grace, His forgiveness. My potrebujeme mať otvorené tie dlane pre prijatie Jeho milosti a odpustenia. A ja si nezaslúžim Božiu milosť. There's nothing I can do that deserves the goodness of God. I ja, can do nothing. Hej, ja si, áno, už rozumiem. Ja si nezaslúžim nič, uh, aby som od uh, Božiu milosť, ja si nezaslúžim. Nič za to <laughs> nemôžem dať ani urobiť. God has spoiled me with his forgiveness. A Boh uh, nám dáva toto odpustenie. It's like going to grandma's house, to nonna's house keď ja prídem do domu mojej mamy alebo starej mamy. And she cooks you all the food and she just gives you so much. A o, navarí, napečie a jedlo a ti dáva to. And then the lollies and the cakes and the sweets. A všelijaké koláče a sladkosti. And you walk out like... Phew. A odídeš od tela. And that's why kids love their grandma. A preto uh, uh, deti majú radi starých rodičov. And that's the way it is with Jesus. A takisto je to s Ježišom. But he fills us with his forgiveness and his on grace and his pardon on nás, for us. On nás naplňa odpustením, on nás naplňa milosťou. It's the forgiven who forgive. A sú to tí, ktorí odpúšťajú a im je odpustené. You just come as you are and that's the second point. Just a ten druhý bod je give yourself over to him. A daj svoj život jemu. Give your focus to Christ. A daj svoj zámer, daj svoje ciele, zámere Ježišovi. God wants to be gracious and he wants to bless you. Boh uh, chce požehnať uh, tvoj život. Even though we can't see the light in a dark place. Aj keď uh, sme a nevidíme to v tých temných miestach, keď sa teraz nachádzame. If you hold on. Ak sa toho držíš. You get up when you're knocked down, get back in the ball game. A ak, a, ak sa toho držíš a chceš a po, postavíš sa ideš. The grace of God be with you. Božia milosť bude s tebou. The kindness of God. A Božia dobrota. Can we pray? A môžeme sa modliť teraz na záver. I understand today we, we have all gone through things. Ja rozumiem tomu, že všetci prechádzame cez uh, nejaké veci. But God wants to show you today what he's like. Ale dnešný deň Boh ti chce ukázať, aký on je. He's not an angry God. On nie je nahnevaný Boh. He's not a God who's come to punish us. A on nie je Boh, ktorý prišiel, aby nás trestal. He has wiped the slate clean of your life. On je ten, ktorý chce očistiť tvoj život. Sin cannot live there because of his grace and his forgiveness that was shed upon Hrie, Hriech tam nemôže žiť v tvojom živote kvôli Božej milosti a čistote. And today if you've been facing your difficulty and you have your hands clenched in a fist. A dnešný deň, ak čeliš svojim uh, e, ťažkostiam, situáciám, I want you to let it go. A, a tých sa držíš v tých svojich rukách. Ja chcem, uh, chcem ťa vyzvať, aby si to dovolil, aby to odišlo preč. Aby si to pustil. Forgive the offense. Aby si odpustil tým, ktorí, uh, ktorí idú po tebe. Father, we pray. Oče, my sa modlíme. That you would come with strength this morning aby si prišiel so svojou silou dnešné ráno. That your rod would lift us up. Aby nás to pozdvihlo would take us through that dark time, that situation, that circumstance. Aby v tých ťažkých časoch, v tej tme a ťažkostiach, ktorých sme. Father, and you would take us to that place where you want us to be. A aby si nás zobral na to miesto, that, kde chceš, aby sme boli. That you would take us onto your mountain, Lord Jesus. Pane, ja sa modlím, aby si nás zobral na to miesto tej hory, kde máme byť. God, we forgive those Oče, my sa modlíme a odpúšťame tým, who have hurt us ktorí nás zranili. Oče, my ich dávame do tvojich rúk. a my sa modlíme dnešný deň za uzdravenie do našich srdc. chceme my ísť, ale na to mieste, ktoré, ktoré ty si pre nás pripravil, kto sme. And I pray against those voices that say that we are rubbish and a, we are no good and you are this and you are that. A ja sa modlím proti tým hlasom, ktoré hovoria, my nie sme dobrí, my sme takí zlí a my sme to a to. We are blessed because of the grace of God. My sme požehnaní, pretože my sme We are Božie deti. Free because of the grace of God. My sme, uh, my sme slobodní pre Božú milosť. Jesus name. V mene Ježiš. Amen. Amen. Hallelujah. Halelúja. On to teraz nebude počuť toto, ale ja ďakujem za tlmočenie. E, sem tam nejaké náznaky, ktoré som potreboval. Ale tak, ako tlmočím Johna, je to jeho najsilnejšia kázeň, ktorú som tlmočil teraz. A ja verím, že boh, boh poslal toto slovo do našich životov, aby, aby niečo robil. Aby niečo robil v našich životoch. A tak, ako sme sa modlili, ja chcem dať vízu, aby sme urobili ďalší krok viery Pane, ja nechcem zostať. Ja nechcem zostať v tom zranení, ja nechcem zostať v tom zahorknutosti, ja nechcem zostať v neodpustení. Ten obraz toho, že každý, kto, každý, kto drží neodpustenie, horkosť, vlastne zabraňuje tomu, aby mohol prijať Bože požehnanie do svojho života. Bože, požehnanie do svojho života. A ja ťa, Vládko, poprosím, už si mal byť tu, vzadu. A chcem sa modliť za ľudí a to myslím seriózne vážne, za ľudí, ktorí sú, ktorí sú v tejto situácii, ako bola tá kázeň. A chceš byť slobodný. Chceš byť slobodný v mene Ježiš. Chceš byť voľný v mene Ježiš. Chceš naozaj prijať Jeho požehnanie. Ak zostaneš v neodpustení, ak zostaneš v horkosti a zostaneš a, v zlom postoji, nikdy nepríjmeš Bože požehnanie. Nikdy. Môžeš, môžeš čokoľvek robiť. Potrebuješ prísť Bohu. A týmto krokom teraz ja chcem sa modliť za ľudí, ktorí chcú ísť ďalej, ktorí chcú ísť ďalej, ktorí chcú ísť ďalej dnešné ráno. A chcú reagovať na Bože slovo. A chcú povedať, Ježiš, ja naozaj chcem. Ježiš, ja naozaj chcem byť slobodný. Ježiš, ja chcem prijať odpustenie, ja chcem prijať uzdravenie, ja chcem ísť ďalej za tebou. Ja nechcem zostať na jednom mieste, ale chcem ísť ďalej. A ja Vládka poprosím, keby si nás prevádzala ak si na tomto mieste, ja nechcem odísť bez modlitby. Nechcem odísť bez modlitby, bez toho, aby som sa modlil za ľudí. Ak je tu, ak je tu niekto, chcem sa modliť za vás. Môžeš dluku zodvihnúť, môžeš... Poďte, poďte dopredu, chcem sa modliť za vás. Poďte dopredu, chcem sa modliť za vás. Je čas, aby sme sa mohli modliť. Je čas, aby sme mohli vyznať. Halelúja. Halelúja. Nech sa páči. Ďakujem, poďte, poďte. Halelúja. Halelúja. Haleluja. Chceme sa modliť, chceme stáť. Amen. Aj keď je to, aj keď 10 krát padnem, aj keď 10 krát narazím a hlavu o stenu, keď to poviem uh, vozok. Pane, ja chcem ísť ďalej a my sa chceme modliť, my sa chceme vidieť prielom v našich životoch. Amen. Chceme vidieť prielom u ľudí, ktorí vystúpili a chcú ísť ďalej. Pane.